اولي عزم من الرسل ارسله الله لما آل الحال باهل الزمان الى عباده الاوثان ولنا في ذكره عليه السلام وذكر دعوته مع قومه وقفات اولها ان الشيطان قد يزين للانسان بابا من ابواب الخير حتى يؤول به المآل إلى خلافه وهذا ما كان قوم نوح عليه قال ابن عباس رضي الله عنه ويعوقا اسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا اوحى الله اوحى الشيطان الى قومهم ان انصبوا الى مجالس مجالسهم التي كانوا مجالسهم التي كانوا يجلسون انصابا وسموها باسمائهم ففعلوا فلم تعبد حتى اذا هلك اولئك ونسي العلم عبدت رواه البخاري قال الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله رحمه واسعه فهذا اول شرك في بني ادم وكان في قوم نوح فانه نوح عليه السلام اول رسول بعث الى اهل الارض يدعوهم الى التوحيد وينهاهم عن الشرك كما قال تعالى وقالوا لا تذرن ودا وقالوا لا تذرن الهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وهكذا كل عمل لم يامر بهما الوحيان الكتاب والسنه فلا عمل بها حتى ولو استحسنها الناس ثانيهما ان مده دعوته لقومه طويله وتنوع فيها في زمانها بالليل والنهار والسهر والسر والجهار مما يدل على صبره وحرصه عليهم قال ابن القيم الجوزي رحمه الله رحمه واسعه صبر نوح وابراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام على ما نالهم في الله باختيارهم وفعلهم ومقاومتهم قومهم اكمل من صبر ايوب على ما ناله في الله من ابتلائه وامتحانه بما ليس مسببا عن فعله عن فعله وكذلك كان صبر اسماعيل الذبيح وصبر ابيه ابراهيم عليهما السلام على تنفيذ امر الله اكمل من صبر يعقوب على فقد يوسف عباد الله وقد اخبرنا الله عن طول دعوه نوح عليه السلام فقال الله عز وجل ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فيهم الف سنه الا خمسين عاما فاخذهم الطوفان وهم ظالمون وتنوع في زمنها قال رب اني دعوت قومي ليلا ونهارا عباد الله فلم يكترث من صدود قومه عنه كما قال الله سبحانه وتعالى فلم يزدهم دعائي الا فرارا واني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في اذانهم واستغشوا ثيابهم واسروا واستكبروا استكبارا ومع ذلك صبر على الدعوه ولم يمل ولم يكل ثالثا ان دعوته مع طولها وتنوع وسائلها لم يؤمن بها الا قليل قال الله عز وجل وما ومن وما آمن معه ومن آمن ما ومن آمن وما آمن معه إلا قليل عباد الله بل زوجته لم توافقه في الزمان قال الله تعالى ضرب الله مثلا الذين كفروا امراه نوح وامراه لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين عباد الله اخواني في الله kutaja visa فيسا الله جل جلاله ametaja kwa quran ziko na mafunzo laqad kana fi qasasihim ibra liuli albab, kwamba kisa ya wale ambao waliopita ni mafunzo kwetu, na katika mafunzo kubwa katika masomo tunaweza kuchukua ni vipi mitume walilingania watu wao katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jalla jalalu ametaja mitume kwa Qur'an na akataja mitume walikuwa watano walikuwa na subra zaidi kuliko wengine, wakaitwa ulil azmi min ar-rusul kwa sababu ya ile shida walipitia. Allah anasema sharaa lakum min ad ma wasa bihi nuhan walladhi awhayna ilaik. Allah amemtaja Nuh na Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wama wasaina bihi Ibrahim wa Musa wa Isa. Hawa mitume watano wanaitwa ulul azmi min ar-rusul. Hawa ndiyo mitume bora kuliko mitume wengine hawa ndiyo mitume katika hadith ya shafaa shafaa ni wakati kiyama shida imezidi watu watakimbilia hawa mitume watamwendea Nuh alayhi salam Nuh atakataa watamwendea Musa alayhi salam Musa atakataa alayhi salam watamwendea Ibrahim alayhi salam Ibrahim atakataa watakamwendea Isa alayhi salam kila mtu anakataa kisha watamwendea mtume sallallahu alayhi wasallam atasema ana laha ana laha hii ni yangu hii ni yangu ataenda kwa arsh atasujudu kisha ataambiwa ya Muhammad irfa ra'sak was'al tu'ta washfa' tushaffa itakuwa ni shafaa ya mtume sallallahu alayhi wasallam asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda kwa hivyo itakuwa ni sharaf kwa umma ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na juu zaidi yeye ni katika ulul azmi minar rusul. Ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala ametaja kisa ya mtume katika mitume hawa Nuh alayhi salam katika sura aya mingi amemtaja, bal akaita sura kamila suratu Nuh kwa jina yake alayhi salam, wa huwa awwalur rasul ndio mtume wa kwanza alitumwa kwa watu baada ya watu kuanza kuabudu sanamu kuanzia Nuh Adam alayhi salam na Nuh alayhi salam asharata qurun ni miaka elfu moja watu walikuwa umma wahida wanamwabudu Mungu mmoja hawajui shirk baadaye kuna watu wametajwa kwa Qur'an watu watano waddan wasuwa'an wayaghutha wayauqa wa nasra walikuwa watu wema na tabia ya binadamu wanapenda watu wema lama halaku haula kama yani walipofariki shaitan aliwakujia akawaeleza nyinyi mnapenda hawa watu na wamefariki kwa nini msichonge sanamu zao, mziweke ile mahali walikuwa wanapenda kukaa? Fafaalu, wakafanya hivyo. Lakini shaitan alikuwa hatarget hiyo generation, alikuwa anajua hawa generation hawawezi abudu hawa watu. Walingoja lamma halaku haula, walipoangamia hawa wote, walabda wakabaki wale watoto wao watoto wao, shaitan alirudi tena akawaambia babu zenu na baba zenu walikuwa naabudu hawa watu, kwa nini msiwaabudu? Hivyo ndiyo shirk ya kwanza ilitokea. Shirki ya kwanza ilitokea kwa sababu ya kuchonga sanamu. Ndio maana hadith imekuja ashaddu nnas adhaban, wale watu wanaadhibiwa adhabu kali, almusawirin, wale wanachora picha ya uhai, wanachonga sanamu, yani kwa sababu hii ndio ilianzisha shirk ibada Allah kwa hivyo kwa hii kisa ya nabii Nuh alayhi salam lana waqafat kuna fawaid kidogo hatuwezi kutaja zote ya kwanza awalaha anna shaitan kad yuzayyin insani baba min abwab khair shaitan anaweza kukutengezea akupambie kitu akufanyie ni mzuri shaitan hawezi kukujia na ufanye yani hawezi kumkujia mu'min amwambie fanya zina ama iba ama fanya dhambi atamkujia mimbabi bid'at babu ya kuingia katika bid'a kama wale watu walikuwa kwa msikiti ambao ilikuwa ni, wa, walikuwa kwa group group wako na kila group mtu anawaambia sabihu mi'a kabiru mi'a kabi nini masahaba walipomwambia Abdullah ibn Mas'ud akawaambia yani hii kitu mnafanya mtume sallallahu alaihi wasallam akufanya wakamwambia ya aba abdurrahman ma aradna illa alkhair ya aba abdurrahman sisi hatukutaka illa khair akawaambia kam min muridil khairi lam yusibhu ni watu wangapi walitaka khair na wajafikia. Angalia, sheitan alifikisha watu umma mzima kuabudu sanamu. Kwa sababu ya nini? Wao walitengeza hii ni kitu mzuri, kumbe wanaharibia watoto wao, wanaharibia umma yao, wanaharibu generation kadhaa bila wao kujua. Ndio maana annajat, sisi kama Waislamu ni kushikamana na sunna na Qur'an na sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, kama vile tumesema kuhusu hawa watu na hadith imetajwa kwa Bukhari Imam katika maulama Sheikhul Islam Ibn Taymi anasema fahadha awwalu shirkin kana fi bani adam hii ndiyo shirki ya kwanza ilitokea kwa bani adam wa kana fi qaumi nuhin alikuwa katika kaumu ya nuh fa innahu awwalu rasulin bu'itha ila ahli al-ard alikuwa ni mtume wa kwanza kutumwa kwa watu Adam alikuwa ni nabii na Nuh alikuwa ni rasul ursila ila qaumihi awakataze kuabudu sanamu ibadallah na maneno ya Ibn Taymiyyah ni mrefu hatuwezi kutaja yote ya pili inna mudda da'watihi nabi Nuh alayhi salam muda wa da'wa yake kwa umma wake tawila jiddan ilikuwa ni mrefu sana watanawaa ilikuwa anasema usiku na mchana inni da'awtu qaumi laylan wa nahara sirran wal jihar kwa siri na waendea wao kwa wao naenda a'lanan mbele ya watu na watangazia falam yazidhum du'ai illa firara walikuwa wananitoroka wananitukana wanamuita mwenda wazimu wanamchekelea Nuh alayhi salam Imam Ibn al-Qayyim al-Jawzi anasema sabru Nuh wa Ibrahim وموسى وعيسى عليهم السلام على ما نالهم في الله باختيارهم وفعلهم ومقاومتهم لقومهم اكمل من صبر ايوب على ما ناله في الله من ابتلائه وامتحانه بما ليس مسببا عن فعله وكذلك كان صبر اسماعيل الذبيح وصبر ابيه ابراهيم عليهما السلام على التنفيذ امر الله جل وعلا اكمل من صبر يعقوب على فقد يوسف هو متومه وتانو ambao ni ulul azm wakiunganishwa wote ile sobra yao ile subra walikuwa nayo hata kama ni subra ilikuwa kwa kitu ya kujitakia kivipi wao ndio walijipeleka kwa watu wao wakajipresent kwa watu wao wakafanya da'wa wakapigwa wakatukanwa hiyo subra yao ukilinganisha na ya nabii Allah Ayub Ayub alikuwa mgonjwa kwa muda mrefu haiwezi kulinganishwa sabra ya Ayub sio kitu alayhi salam ukilinganisha na subra ya hawa mitume na vile vile subra sabr ya Ibrahim alayhi salam na Ismail alayhi salam wakati Ibrahim aliamrishwa mchinje mtoto wake sabra yao subra ile walikuwa nayo na ile subra ya Yaqub alikuwa nayo kwa kumpoteza Yusuf hauwezi kulinganisha subra ya Yaqub kwa hawa mitume kwa sababu walipitia shida kubwa kuliko kila mtu hawa mitume Ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala anasema walaqad arsalna nuhan ila qaumi, tulituma Nuh kwa kaumi yake, falabitha fihim alf sanatin illa 50 ama 950 years, analingania watu wake, anaambia ya Allah, qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara, nimelingania umma wangu usiku na mchana فلم يزدهم دعائي إلا فرارا والقوان نتركا كلا نكويتا ونتركا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا نبي نوح كي ولنغانيا والقوانا فنغا مسكيو ونويكا نغو وسيسكيه في نوح عليه السلام أنا وأنبيا هي نونيشا mtu akiwa kwa njia ya sawa, hata watu kidogo wakikuwa, usichoke wewe, fuata njia ya sawa, usighurike na watu wengi wako kwa batil. Afadhali ukuwe na watu kidogo ambao wako kwa haki. Nabii Nuh alayhi salam alijua ametumwa na Allah, alijua da'wa yake ni ya ukweli, kwa hivyo hakujali na matusi ya hawa watu, hakujali kupigwa na hawa watu hakujali bal mke wake alikuwa katika wale ambao wanampiga Nuh alayhi salam vita jambo la tatu anna da'watahu maatuliha wa tanawwu'i wasailiha lam yu'minu biha illa qalil jambo lingine wakati wewe unafanya da'wa ujue kwamba sio kila mtu atakuamini na wewe sio mukallaf kuongoza watu kazi yako wewe ni kufikishia watu Allah alimwambia mtume wake innama alayka albala wa alayna alhisab sewe kazi yako ni kufikisha yule ataamini atapatiwa hisabu mzuri yule atakufuru hisabu yake itakuwa ngumu siku ya mwenyezu, siku ya kiyama nabii nuh baada ya kulingania watu anaambia Allah anasema wama amana ma'ahu illa qalil hakuamini na nuh isipokuwa watu wachache sana watu kidogo sana bal mke wake alikuwa ni wale wanampiga vita Nabii Nuh alayhi salam, na aliambiwa kwamba mke wako ataangamizwa pamoja na hawa watu, wakati Allah alituma e, tufan, na Allah amemtaja katika suratu Tahrim, wadharaba Allahu mathalan lilladhina kafaru mraata nuhin wa mraata Lut. Allah anapiga mfano wa wanawake wawili kanata tahta abdain min ibadina salihin, walikuwa chini ya watu wawema zaidi mitume wa Mwenyezi Mungu Nabii Nuh alayhi salam na Lut alayhi masalam fakhanatahuma wakafanyia waume zao khiana falam tughniya anhuma min Allah shay'a wa qila dukhula an-nar ma'a ad hawa watu walikuwa chini ya watu wawili wema na wako motoni khalidan mukhalladan fiha wataishi motoni milele na mke wa Firaun Asia ako janna na alikuwa chini ya mtu muovu yani hakuna mtu muovu kuliko Firaun na sote tunajua ile hadith Mtume sallallahu alaihi wasallam aliulizwa yani kuhusu mtu muovu zaidi akataja wale wali walichinja wali ile alichinja ngamia ya Saleh alayhi salam idhim ba'atha ashqaha lakini pia mtu muovu zaidi katika hii dunia alikuwa ni Firaun lakini mke wake ako janna na Firaun ako nar na hawa wawili wako jahannam na waume zao wako janna ibadallah kwa hivyo hata watu wako wakikupiga vita katika da'wa ujue kwamba lengo lako ni kufikishia watu ujumbe wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ibadallah hii khiana imetajwa hapa si ati walienda nje ya ndoa zao la walifanya khiana katika dini walikuwa wao wanajua waume zao wanasema ukweli wa illa waliasarru ala alkufr walikaa na wale ambao walikufuru mitume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa hivyo hii ni dars usiangalie kathrat alatba' usiangalie wengi ambao wanafuata watu yani wakati unafanya da'wa usiangalie nani anakuamini ama nani hakuamini wewe lingania watu ukiwa umesonga bora ikhlas yako iko sawa mtume sallallahu alayhi wasallam anasema katika hadith muttafaqun alayhi urid uridat alayya umam niliwekewa umma zote nilionyeshwa faja'ala yamurru an-nabiyyu ma'ahu rajul nikaona mtume anapita akiwa na mtu mmoja hakuna mtu alimwamini isipokuwa mtu mmoja wan nabiyyu ma'ahu rajulan na nabii ako na watu wawili peke yake wanabiyu maahu rahd na nabii ako na watu arrahd ni adad aqal min 3 ila 9 tatu mpaka 9 wanabiyu laysa maahu ahad na nabii hana mtu yoyote alimwamini hawa ni mitume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala walitumwa kulingania watu na muujizat na hivyo hivyo kuna mtume anakuja siku ya kiyama peke yake hakuna mtu alimwamini watu wake walimfukuza ibadallah pia nabii nuh alayhi salam alionyesha upole kwa kaumu yake wakati walimuongelesha vibaya wakamtukana yeye aliwaambia qala ya qaumi araaitum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani rahmatan min indihi فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون na pia akawaambia qalu ya nuh mwisho nabii nuh amewapatia kila dalili mwisho alimwambia nabii nuh nini qad jadaltana umeongea sana fa aktharta jidalana fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin unasema Allah atatuangamiza leta hiyo adhabu tuione ibadallah ile ujeuri iliwafikisha hapa ibadallah kwa hivyo ni muhimu wakati unalingania watu usitukane watu usiwaongeleshe watu vibaya bali waongeleshe kwa wema hata wao wakiwaongelesha vibaya soma kisa ya Musa alayhi salam na Firaun katika suratul Shuara wakati anamtukana inna rasulakum alladhi ursila ilaykum la majnun qala la in ittakhadhta ilahan ghairi la aj'alannaka minal masjunin alimtukana nabii Musa alimfanyia istihza lakini nabii Musa alisimama na haki akamweleza Firaun rabbukum wa rabbu abaikum alawwalin huu ni Mungu wenu na Mungu wa kila mtu hata wewe Firaun umeumbwa na huyu Mungu alijaribu kumuudhi nabi Musa alayhi salam lakini nabi Musa alisimama na haki hivi ndio inafaa kukua katika hali ya kila duat barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim ونفعني واياكم بالايات والذكر الحكيم اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد عباد الله الشبه التي قدح فيها اعداء الرسل برسالتهم من ادله على ابطال قول المكذبين فان الاقوال التي قالوها ولم يكن عندهم غيرها ليس لها حظ من العلم والحقيقه عن كل عاقل فقول قوم نوح ما نراك الا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الراي وما نرى لكم علينا من فضل bal nadhunnukum kadhibin ukitaka kujua hawa watu wote walipiga mitume vita maneno yao ilikuwa same hawa watu unaona qala almala almala ni wale matajiri wakubwa wale wako na say kwa community wengi hawakuamini mitume ndio maana Herakl alimuuliza Abu Sufyan kabla jasilimu radhiallahu an kuhusu Muhammad sallallahu alayhi wasallam wakati alipokea barua Herakl ni mfalme wa Rome alimuuliza wa nani wamemfuata huyu mtume dhuafa am aqwiya ni wale watu weak kwa community ama ni wale watu wako na nguvu wale wakubwa akasema bal dhuafaihim akasema kadhalika rusul hivyo ndiyo mitume wale waliwafuata ni watu dhaif maskini hawana kitu wale matajiri wengi walikataa ibadallah katika maneno walimwambia nabii nuh alayhi salam bana raka illa bashara mithlana wewe ni binadamu kama sisi kila mtume walimwambia hivyo mali hadha rasul yaakulu at wa yamshi fil aswaq huyu ni mtume gani anakula chakula na sisi anatembea kwa soko kama sisi sijui walikuwa wanataka malaika aletwe ama walikuwa wanataka nani aletwe kwao kama mtume wakamwambia Nuh wewe ni binadamu kama sisi hakuna kitu imezidi baina yetu na wewe wama naraka tabaka illa alladhina hum aradhiluna wale wamekufuata ni watu duni hawana say kwa community baadhi ya rai baadhi ya rai wanamaanisha kawaida kwa community mwenye ako na pesa ndiye anasikika. Kiongozi akisimama aongee atasikika, lakini maskini akiongea hatasikikwa na mtu. Hii ndio maana walimaanisha wakasema watu ni baadhi ya rai, hata hawana rai mzuri. Wama nara lakum alaina min fadl, hatuoni we umezidi. Ni nini imezidi baina yetu na nyinyi? Si tuko na mali, nyinyi hamna mali. Wanamwambia Nuh alayhi salam, bal nadhunnukum kadhibin lakini na tunadhani wewe Nuh na watu wako nyinyi ni waongo. Nabii Nuh alayhi salam aliwaambia tu ile maneno akawaambia, qala ya qaumi, enyi watu wangu, araaitum in kuntu ala bayyinatin min rabbi, yani in kunt ala hujjatin dhahiratin bayyina min rabbi, nikikuwa nimepewa na Allah uongofu mzuri hii njia mzuri fa ummiyat alaikum hamjaijua mmeikataa anulzimukumuha tutawalazimisha wa antum laha karihun na nyinyi hamtaki kufuata yani nabii nuh hiyo ndio maneno aliwaambia akawaambia mimi siwezi kufukuza hawa watu maskini alafu pia qaulul bashar hal qaul alhaq kwamba jia binadamu akileta haki sio haki na pia wakimwambia kama wanamaanisha hawa watu ni maskini umaskini sio aibu umaskini sio aibu na wakimaanisha baadhi ya rai hao wenyewe wanajua ni waongo hawa watu wako na akili kushinda nyinyi matajiri wamejua njia ya sawa wakafuata wamejua hii ndio njia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala bal nadhunnukum kadhibin adhan akdhabu alhadith ukisema mimi nadhani wewe ni muongo wewe ndio muongo kwa sababu dhana ni mujarrad alfikra wewe umeniangalia ukaniangalia tu kadhani mimi ni muongo hivi ndio kaumu ya nuh baadaye waliposhindwa hujja wakaambia nuh umeshindana na sisi sana tuombee dua ile unataka nabii nuh baada ya kusubiri ilibidi aombe dua la tadhara ala al-ardi min al-kafirin dayara usiwache kafiri hata mmoja maulama wanasema kauli ya nabii nuh alayhi salam ambayo Allah ameitaja kwa Qur'an innaka intadharhum yudhillu ibadak wala yalidu illa fajiran kafara kwamba anakuja baba anampiga nabii nuh vita anazaa mtoto mtoto anakuwa mbaya kuliko baba yake kila generation hakuna mtu anasikiza Nabii Nuh. Naye mwisho Allah alimwambia usiniongeleshe wala tukhatibuni fil ladhina dhalamu innahum mughraqun, wote wataangamizwa. Paka mtoto wake alililia mtoto wake, ya bunai irkab maana, panda na sisi, utaangamizwa na hivi. La asima lyauma min amri llah, alisema ya alifikiria kwa akili yake, saawi ila jabalin yasimuni min, am, eh, min alma jabali itanizuia la asima alyawma min amri la ini adhabu Allah aliamrisha maji toke juu na chini wakaangamizwa wote kabla ya hiyo Allah subhanahu wa ta'ala alimwambia nabii Nuh tengeza safina hii safina utaingiza kila mtu ameamini wao walikuwa wakipita wakipita wanamchekelea wanamfanyia istihza anawaambia mkinifanyia istihza leo itakuja siku na mimi nitawafanyia istihza ibadallah na pia jambo muhimu katika da'wa ya Nuh ni kwamba tukue na ikhlas kama mitume waliambia watu wako wao wa ya qaumi la as'alukum alayhi malan in ajriya illa ala Allah na pia isti'anatu bi dhikrillah kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala Allah alimwambia waqala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha pandeni kwa jina la Mwenyezi Mungu, yeye ndiye ataitoa hiyo mahali iko na ataipeleka ile mahali ambayo inaenda majereha, ikienda wa mursaha, mahali itafika. Ibadallah. Na pia Allah akamwambia fa idha stawaita ant wa man ma'aka 'ala al-fulk faqul alhamdulillahi alladhi najjana an min alqawmi adh-dhalimin. Kawaida ya mitume walikuwa wanamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na pia mwisho atakamwambia وقل رب انزلني منزل وقل, وقل رب انزلني منزلا مباركا وانت خير المنزلين hii ndio ilikuwa tabia ya mitume hawakukata tamaa kwa njia ya Allah walilingania watu wao lakini inafika mahali mtu akiwa haski inafika mahali lazima waadhibiwe kama wale wengine kaumu ya Saleh walimwambia hii ndio leta ngamia kama unataka tukuamini. Nabii Saleh akawaambia shart naqatullah, hii ndio ngamia Allah ameleta, laha shirbun walakum shirbu yaumin maalum, iko na siku yake ya kukunywa maji na nyinyi mnakunywa the next day. Wakachinja hiyo tu. Allah alimwamrisha Saleh alayhi salam atoke na watu wake, wale wengine wote wakaangamizwa. Kwa hivyo muhimu kitu ya kwanza ni tauhid kulingania watu kwa njia ya Allah wamjue Allah wamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kisha tulingania watu kwa vitu vingine nasallallahu rabbal arshil karim ay rabbal arshil azim ayaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana الا وصلوا وسلموا على نبيكم المختار حيث امركم الله الجبار ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد المجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد المجيد اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين واقض الدين عن المدينين واقض الدين عن المدينين وفرج هم عن المهمومين واقم الصلاه بارك الله فيكم